Quick and Snow Show. Xin chào các thính giả yêu quý của Quick and Snow Show. Xin chào Quick yêu quý của Snow. Nhìn Quyết trông ti tình ghê cơ Mà sáng nay không hề đi đón Snow đối nha Tìm được nơi khác để ăn chạc bữa điểm tâm rồi hả Ăn chạc ừ. Snow nói nghe hay nhỉ Người ta ăn có mời làm có khiến Quyết đây có người mời hẳn hoi nhá Mà điểm tâm ở nơi sang trọng lịch sự Chứ không phải là ăn ngay tại xó bếp nhà Snow Này ai nuôi Quyết lớn bằng ngần này mà dám chê xó bếp nhà Snow hả Từ bây giờ thì quên đi Sao Snow cứ để những việc lặt vặt thế ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè tốt đẹp nhỉ Trải qua hơn 10 năm rồi chứ ít gì đâu Suốt từ ngày đó, cho dù chê Quick ỏng eo nhưng chưa hề thấy Snow tìm được người bạn nào tâm đầu ý hợp hơn. May mà ngày ấy Snow không vô tình lướt qua Quick, không thì suốt đời sẽ tiếc. Đang rất tiếc đây, tiếc vì đã không cho Quick ao ngay từ vòng gửi xe trong cuộc tìm kiếm bạn dẫn hồi đấy. Không phải lần nào ta lướt qua ai đó cũng đáng tiếc cả đâu. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đã đi lướt qua nhau. Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất một tâm hồn ta đợi đã từ lâu. Nếu thế thì tiếc thật đấy chứ. Có khi cả đời chờ đợi mà chẳng gặp một tâm hồn nào ấy chứ. Snow chẳng chờ mà gặp ngay. Số đỏ thế gì nữa. <laughs> Mà thôi, không nói về số đỏ của Snow nữa. Đỏ của Snow là đen của Quick. Ngay sau đây, thưa các bạn, chúng ta sẽ nói về bức thư của bạn Hian Nhóc ở số điện thoại 0905 681 628 ở địa chỉ email orawi@gmail.com. Người đã gợi cảm hứng cho Quick và Snow bắt đầu chương trình này với một cảm xúc thưa và lay lạc. Có khi nào trên đường đời tấp nập Em thường nói câu này anh nhỉ và anh có biết đoạn sau là gì không? Ta vô tình đã đi lướt qua nhau, bước lơ đãng nào ngờ đang để mất một tâm hồn ta đã đợi từ lâu và như vậy đó hạnh phúc vụt khỏi tầm tay. Có đôi khi vì ta quá bận tâm bởi những tham vọng bon chen và vụn vặt, vậy nên lúc nào ấy thi thoảng thôi cũng được, hãy dừng lại đôi chút bên lề cuộc sống anh nhé, nơi có sự trầm lặng, yên tĩnh và bình yên đó. Nơi ấy em sẽ lại dắt anh đi qua những ngày mưa, ngày lộng gió. Gửi tặng đến candidate ca khúc You're My Everything của Santa Esmeralda. perfume makes the birds sing. The stars that twinkle way up in the sky tell me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder alma. email của Sơn Mây số điện thoại 0902 035 212 ở địa chỉ email cfmi03a@yahoo.com.vn gửi tới địa chỉ 03a@yahoo.com. Có những cơn gió thoảng qua đã từng khiến cho tôi cảm thấy dùng mình, thế nhưng mỗi lần như thế tôi lại trấn tĩnh ngay được. Tôi sợ cái cảm giác yêu và được yêu. Đã có lúc tôi ghét chính mình vì đã chót để trái tim rung rinh, rồi lại phải hoàn mình xóa đi những ký ức không muốn xóa. Với tôi, yêu là cần phải có sự thành thật, nhưng tôi rất sợ nhắc lại quá khứ tôi sợ khi tôi nói quá khứ của mình cho người đó thì người đó sẽ bỏ rơi tôi câu chuyện của 6 năm về trước ngày đó cũng như bao cô cậu học trò khác ao ước trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng nào đó chứ trêu thay khi chỉ còn vài ngày nữa là tôi bước vào kỳ thi đại học tôi đã biết mình đang mang trong mình một khối u khá lớn tôi vẫn thản nhiên đi thi đại học vì nghĩ rằng chắc chẳng sao đâu thi đại học xong tôi mới bắt đầu nhập viện và một tuần sau khi ca mổ kết thúc tốt đẹp tôi lại được chuyển đến một bệnh viện mới Lúc đó tôi mới biết khối u đó là khối u ác tính. Tôi đã bắt đầu với đợt hóa trị đầu tiên trước ngày nhập học. Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ? Tôi đã rất mệt, mệt vì thuốc và mệt vì khóc quá nhiều, khóc cho số phận hầm hưu của mình. Nhưng tôi cũng đã bắt đầu dần suy nghĩ theo hướng tốt đẹp hơn. Trong những lần hóa liệu sau đó, tôi cười nhiều mỗi khi bước lên giảng đường hay cả lúc trên viện hóa trị ngay cả khi sáng lên viện, chiều lên giảng đường, thì nụ cười trên môi tôi cũng chẳng bao giờ tắt. Tôi cảm thấy thật sự vui mừng khi kết thúc 6 đợt hóa trị. Ngày đó tôi nghĩ đơn giản lắm, kết thúc hóa trị đồng nghĩa với việc tôi không phải đến bệnh viện nữa vì tôi ghét bệnh viện mà. 6 năm sau, lúc này khi có một công việc tương đối ổn định và lần lượt những đứa bạn của mình có một gia đình mới, tôi bắt đầu khao khát, ước gì mình cũng có được cái hạnh phúc đó nhỉ. Điều đó cũng là rất bình thường mà, thế nhưng với tôi đó là một điều quá khó. Tôi sợ cái cảm giác đối mặt với quá khứ, liệu rằng khi biết mình như vậy, người ta có chấp nhận được hay không? Cho dù giờ đây tôi vẫn khỏe mạnh như biết bao người bình thường khác, chính vì vậy tôi đã không cho phép mình yêu và được yêu. Thế nên nhiều người đã cho rằng tôi là người có trái tim băng. Ai bảo rằng tôi chưa từng yêu, điều đó là không phải. Tôi đã yêu và được yêu. Người đó đã nói với tôi sẽ là một bờ vai vững chắc cho tôi tựa, ngay cả lúc người ấy biết rõ về quá khứ của tôi. Tôi đã rất tin tưởng và tôn thờ người ấy, nhưng rồi không một lời tạ từ, như một sự trốn tránh cái hành động tôi chưa bao giờ dám nghĩ người đó sẽ dành cho tôi giá như người ấy cứ nói trực tiếp với tôi chắc tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn tôi cũng không trách hành động của người ấy vì đơn giản ai cũng có thể hiểu và giải thích được cái hành động kỳ lạ đó hãy gửi tặng tôi ca khúc Way Back Into Love của Hugh Grant và Haley Bennett the shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can make it. to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I want. thân mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Này, ừ? sao hôm nay Snow không mặc cái áo lông trồn hôi mà Snow mới tậu được á? Quick nghĩ gì? Nhiệt độ ngoài trời hôm nay bình thường mà sao Quick nói năng bất thường thế nhỉ? không phải vì một lần đi ăn sáng ở nơi sang trọng lịch sự như Quick quảng cáo mà rồi về bỗng trở nên ngơ ngơ đâu nhá mặc áo lông trồn vào tháng 5 à mới là tháng 3 âm lịch bao giờ cho đến tháng 3 hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn hoa gạo đã rụng hết rồi mà snow đây hoàn toàn không già nhá mà vẫn chưa dám cất chăn nhá áo lông không mặc được nhưng chăn bông thì vẫn đắp bình thường thời tiết năm nay sợ thế chứ lệ tháng năm mà vẫn cứ rên rét à mà sao nay quyết bỗng nhiên thơ văn tràn trề thế nhỉ không phải là đang yêu đấy chứ không yêu thì sống làm sao được có điều không thể nói cho snow biết được <laughs> thôi quay đọc thư đây cubin số điện thoại 01234567888 ở địa chỉ cubin gạch dưới buồn 18 a yahoo.com.vn gửi Angela Trần Thỏ nhím Cún ngô chị xô chị ảo AD một năm có bốn mùa mỗi mùa có ba tháng mỗi tháng lại có một mùa hoa để người ta thương người ta nhớ với tôi tháng 3 là mùa hoa gạo cho dù có nhạc sĩ tên tuổi gọi hoa bằng cái tên rất đẹp hoa mộc miên thì tôi vẫn chỉ thích được gọi loài hoa dân dã có màu đỏ rực như lửa cháy khôn nguôi với những cánh hoa dày dặn gợi cảm như đôi môi người đàn bà đang yêu cũng bằng một cái tên giản dị quê mùa đầy chất ẩm thực hoa gạo chưa lần nào về quê mà có cảm giác lạ như thế này chân bước xuống khỏi chiếc xe khách ngẩng mặt nhìn bầu trời hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là sắc hoa gạo đỏ rực một góc trời chợt một tiếng chào mào trên ngọn cây đưa bản thân về với những kỷ niệm ngày xưa kỷ niệm tuổi thơ tháng 3 khi cái rét nặng bân làm tê tái lòng người khi những đợt mưa bụi cuối xuân làm cho những con đường đất quanh làng nhão nhoét lầy lội và trơn tuột khi những cánh hoa xoan li ti màu tím nở đưa hương an ngát là lúc những chùm hoa gạo bung ra đỏ rực như một đài lửa khổng lồ làm sáng bừng cả ngõ xóm cổng trường ven đường Đứng từ rất xa, người ta vẫn còn nhận thấy tháp lửa đỏ rực vươn lên trên trời cao của cây gạo. Hoa gạo gọi về bao nhiêu chim, chào mào, sáo sậu, xẻ quạt, trích chòe, chim sâu, hót díu gian, díu rít truyền cảnh. Lũ trẻ con chúng tôi rất thích ăn hoa gạo nên thường chọn những bông hoa mới rụng, đem xuống hồ bên cạnh khoáng khoáng vài lần là sạch bong, vẩy vẩy nước rồi lau lau chùi chùi lên áo vài lần là ăn được. Chúng tôi bóc chia cho mỗi đứa một cánh hoa, đứa ăn đài hoa, vừa ăn vừa nhìn lên ngóng hoa gạo rơi. Chẳng biết có phải ngày đó do chúng tôi thường xuyên bị đói cho nên ăn hoa gạo cảm thấy rất ngon, rất ngọt, thấm thía được cái hương vị tuổi thơ ngọt ngào trong những bông hoa gạo vừa rớt cành. Hay do tuổi thơ lam lũ đã gắn bó chúng tôi hơn với đất, với làng, với những cây gạo tháng 3 hoa sai chi chít, với những buổi trốn học đi chơi, với những nỗi buồn tuổi học trò không được giải tỏa mà chúng tôi bỏ ra ngồi lì dưới gốc gạo, nghĩ vẩn vơ hàng tiếng đồng hồ. Tất cả những điều đó làm tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm, hạnh phúc đã nuôi lớn những ước mơ còn non dại của lũ học trò quê chân trần đi học. Rồi chúng tôi lớn dần lên, mỗi đứa ôm theo một khát vọng thành đạt để rời xa cái kham khổ, đói nghèo của một miền quê đồng chiêm trũng. Những mùa hoa gạo cũng lần lượt trôi qua trong lặng lẽ, tủi hờn. Đứa đi làm ăn xa, đứa đi học đại học và cùng hẹn nhau một ngày trở về khi đã trưởng thành. Và rồi cuộc sống bận rộn với bộn bề lo toan vất vả đã xóa dần đi những mùa hoa gạo và ký ức tuổi thơ trong mỗi chúng tôi. Bạn bè của tôi đã trưởng thành cả, nhưng hình như mỗi lần về làng, đi qua gốc gạo, chẳng đứa nào kịp giật mình dừng lại để nhìn quãng tuổi thơ lam lũ của mình. Để sống tốt hơn, thật hơn với lòng mình, để đi thăm hỏi bạn bè, những đứa đã gắn bó với mình suốt quãng đời ấu thơ khó nhọc, để ăn vài cánh hoa gạo xem hương vị của nó bây giờ thế nào. Đường làng ngõ xóm của chúng tôi đã đổ bê tông cả, nên những bông hoa gạo rớt cành bị gãy dập cánh và bị mọi người vô tình giày xéo. Lũ học trò quê bây giờ không thích ăn hoa gạo và mỗi khi có đứa nào dừng lại nơi gốc gạo thì chỉ vì chúng muốn bắn chim. Chim chóc bây giờ cũng ít lắm rồi. Năm thì mười họa mới thấy một bóng chim trào mào sáo sậu. Còn lại thì thỉnh thoảng những con chim sâu cần mẫn truyền cành tìm con mồi. Súng cao su bây giờ lũ trẻ con cũng không dùng nữa, thay vào đó là những khẩu súng hơi. Chẳng còn ai hiểu được những lời thầm thì to nhỏ của cây gạo cả. Chỉ còn thời gian phũ phàng phủ lên những mùa hoa gạo một nỗi buồn sâu lắng. Cùng với ca khúc I'm Coming Home của Titi. I'm coming home. never felt so yeah. strong, and I'm back, I'm feeling like there's nothing mm. I can't try. Nothing. And if you with me, put yeah. your hands put high. Your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This one's for you. Me, put your hands and high. dreams are feel, you rockin' with the best. And you. I'll be on you. I hear the tears of a clown. Uh, I hate that song. I always feel like they talking to me when it comes on. Come on, another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone Go. What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be pumped, but it's harder to be shown What if my twins ask why I ain't married a mom? Why? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own And says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished grown Another night, the inevitable prolong. Another day, another dawn. Come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better out tomorrow. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I I'm belong. Come on. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. Yeah. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Ain't no I know my kingdom. coming home. coming home. Yeah. Hey yo, check this out. A house is not a home, I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? Uh-huh. And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw right. it. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it or conceal it. But you deal with, it and you keep ballin'. That's why I'm some liquor playboy and we keep ballin'. Baby, we've been living in sin, cause we've been really in love, but we've been living as friends. Yeah. So you've been a guest in your own home. It's time to make your house your home. Pick up I'm the phone, pick up the phone. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they my mistakes. I'm coming home. I'm coming home. time. Yeah, ain't no stopping us now. I love that song. Whenever it comes on, it makes me feel strong. I thought I told y'all that we won't stop till we back cruising through Harlem. These old blocks is what made me, uh-huh. saved me, uh-huh. drove me crazy, drove me away, then embraced me, forgave me for all of my shortcomings. Welcome to my homecoming. Yeah, it's been a long time coming. A lot of fights, a lot of scars, a lot of bottles, a lot of cars, a lot of ups, a lot of downs.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 Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526, chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club. Email của Nguyễn Thùy Vô Ưu 0165 431 2321 ở địa chỉ nem gạch dưới no 2001 a yahoo.com gửi em nỗi buồn của gió số điện thoại 0935 811 2000. Em đã bảo là không được khóc khi không có ai bên cạnh mà em đã bảo chỉ khóc khi có một ai đó lau nước mắt cho em xem cứ khóc khi một mình như thế em tự lau nước mắt cho mình sao càng lau càng nhiều em khóc gió bảo em hãy cứ khóc đi khóc cho hết nỗi buồn em khóc 5 phút 10 phút 15 phút trong tiếng nấc thổn thức em nghe tiếng gió thở dài theo em gió không thể thổi khô nước mắt của em bây giờ được chỉ là nghe tiếng em nức nở gió ơi có buồn không khi em như thế Em buồn, chẳng biết nữa. Em buồn vì làm gió buồn. Em khóc vì những điều gì đó xa xôi. Em khóc vì em mệt mỏi với cuộc sống quá. Bước, bước và luôn bước. Chân em vẫn cứ bước qua những con đường, nhưng nặng chịu những nỗi niềm. Em mệt, thực sự mệt. Em muốn hét thật to câu đó. 23 năm trên cuộc đời này, em muốn làm một điều gì đó thật trọn vẹn em muốn em một lần thành công em muốn mọi chuyện khó khăn em đều tìm được cách giải quyết em muốn nỗi buồn của em sẽ như giọt nước mắt của em chảy lăn dài rồi bay hư biến mất gió bảo em nín đi để nước mắt lần sau còn khóc nữa ừ. nín để lần sau khóc có gió lon nước mắt cho em không cần nó tự bay hơi nữa nhưng gió à bây giờ em vẫn còn mệt khi nào em không còn thấy mỏi chân nữa nhỉ hãy gửi tặng em ca khúc Tired của Adele fell off your mind. I'm tired of trying, your teasing ain't enough at all. pigeon hole, laughing at my smile. I get closer, you obviously prefer her. I'm tired of trying, your teasing ain't enough. Để nghe lại chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Quick, ừ? lần đầu tiên Quick gặp Snow Quick đã bị xét đánh đúng không? Đến bây giờ tóc vẫn cháy xém ấy kìa. Này, đấy là vết bò liếm của người ta, xét nào đánh bị Snow oánh phủ đầu bằng những câu hỏi vặn vẹo thì có <laughs> nào là đã dẫn chương trình bao giờ chưa đã dẫn cùng người nổi tiếng cỡ Snow bao giờ chưa có biết là phụ việc cho một lady là phải có sự cân mẫn của một con ong và sự nhanh nhẹn của một con sóc không <laughs> và bây giờ thì quyết đã có sự tinh khôn của một con cáo rồi hoàn toàn là nhờ công của Snow. Các bạn yêu quý, thật đáng tiếc cho ai không tin vào tình yêu xét đánh. Mình không gặp không có nghĩa là nó không tồn tại và bị xét đánh chúng người ta có thể chết. Chắc chắn là chết, có thể với có lẽ cái gì nữa. Nhưng mà là chết trong hạnh phúc hiểu chưa? Để Snow đọc bức thư này đã quyết nhảm thư của Phạm Thanh Tùng ở số điện thoại 0928 377 371, địa chỉ email nhóc gạch dưới kenny 92 a yahoo.com gửi liễu, số điện thoại 0973 698 Lúc anh nhìn em lần đầu tiên, cái vẻ tinh nghịch trẻ con của em đã hút hồn anh. Anh là kẻ tin vào tình yêu xét đánh và anh đã bị đánh trúng và anh đã chết, chết trong hạnh phúc, chết vì được yêu em, anh cứ ngỡ rằng anh yêu và được yêu chính em đã làm cho anh nghĩ như vậy anh thấy sung sướng khi được đi chơi với em được cầm tay được ôm em và chọc ghẹo em chê em béo, chê em này nọ và có lẽ chẳng bao giờ em hiểu được những gì anh nói. Với anh yêu là như thế, giống như bố mẹ hay mắng yêu con cái của mình. Còn anh, anh chê em với tất cả nồng nàn tình yêu anh dành cho em. Em còn bé, có thể đôi lúc những suy nghĩ của em tỏ ra chững chạc, nhưng em vẫn là một cô bé và với anh, em chỉ là một cô bé mà thôi. Anh không phải là một kẻ quá từng trải, anh chỉ là một kẻ gom nhặt mọi thứ từ thế giới và chắt lọc lại cho mình những gì tinh túy. Anh ngại ngần khi nói yêu em, không phải vì anh ngại ngần vì tình yêu của mình hay phân vân liệu đó có phải là tình yêu hay không mà ngại ngần bởi vì đó không phải là lần nói tiếng yêu thứ n như những kẻ khác những suy nghĩ của anh cũng không hơn một đứa trẻ là mấy anh tự cho là như vậy nhưng với tình yêu thì anh là một kẻ si tình anh biết điều đó anh hiểu bản thân mình vì anh biết anh yêu em thế nào khi chúng ta chia tay một cánh cửa đóng lại tất cả những gì trong đó sẽ phải là dị vãng một cánh cửa khác sẽ mở ra và anh chất vào đó những yêu thương liệu anh có phải đóng nó thêm một lần nữa tan vỡ Bao giờ cũng thế, thường là bắt nguồn từ một phía, em không yêu anh nhiều như những gì anh đáng được nhận, bỏ lại một khoảng trống trong lòng anh. Có lẽ anh sẽ cần nhiều thời gian để lấp đầy cái khoảng trống vô hình và lạnh lẽo ấy. Em xa anh mà không mang theo tình yêu của anh. Anh căm ghét tình yêu đó vì nó vẫn tồn tại. Nó vẫn chiếm một chỗ quá lớn trong trái tim anh, trong trí óc của anh. Nó lớn dần mỗi khi anh nhìn thấy mọi người hạnh phúc bên nhau. Lúc đó, nỗi nhớ lại xâm chiếm anh, nuốt chửng lấy anh. Mặt trời vẫn chiếu sáng, một ngày đẹp đẽ. Hôm nay là thế, nhưng biết đâu ngày mai lại mưa rông sấm chớp. Hôm nay tôi buồn lắm, nhưng biết đâu ngày mai trái tim sẽ vui trở lại. Tự ăn ủi mình, nếu bạn mất niềm tin, bạn sẽ mất nhiều thứ khác. Ngày mai, hy vọng rằng ngày mai cũng xinh đẹp như hôm nay. Bầu trời cũ, mặt trời cũ, nhưng những đám mây sẽ khác. Cơn gió cũng lạ và lòng sẽ chẳng đớn đau. Gửi tới em ca khúc Just the Way You Are của Bruno Mars. she won't believe me, and it's so gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick and Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526, chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club. Email của Miss Daisy Số điện thoại 0917 518 890 ở địa chỉ mua gạch dưới luna gạch dưới hai 2040 a com.com.vn từ Quang Yên số điện thoại 0914 373 chấm chấm chấm ở địa chỉ quang yên sd a gmail.com đêm Hà Nội những ngày chuyển mùa Em yêu anh hơn cả những lời em có thể nói, yêu anh và thương anh nhiều. Bởi thế khi tình yêu có lẫn niềm thương thì thật sâu sắc, phải không anh? Tiếc rằng em đã để tuột mất anh mãi mãi. Ba năm trôi qua, thời gian không mang hình ảnh anh khỏi tâm trí em. Em nhớ anh nhiều hơn. Em nhớ ánh mắt anh, nhớ nụ cười, nhớ đôi bàn tay. Anh bảo bàn tay anh không to nhưng đủ nắm trọn bàn tay em, đi theo em suốt cuộc đời. Em không bao giờ nghĩ sẽ mất anh. Lời nói chia tay trong lúc giận dỗi cùng sự kiêu căng của em đã mang anh đi. Em không thể ước thời gian quay trở lại được, không thể ước anh lại yêu em. Hà Nội mỗi mùa qua đi em càng cảm nhận được nỗi trống vắng khi thiếu anh. Mỗi con đường, mỗi góc phố em đi qua càng gợi cho em nhớ về anh, yêu anh trong suy nghĩ, trong hy vọng. Hy vọng ở khoảng cách 70 km anh vẫn khỏe mạnh và thành công. Hy vọng anh sẽ hạnh phúc bên người anh đã chọn. Tạm biệt First Love của em cùng với ca khúc It Hurts 음, 도의 양파 그냥 세워둘 거니 마지막 정 bạn thân mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Thư của Nguyễn Thị Minh Huệ, số điện thoại 0975 234 647 ở địa chỉ Minh Huệ K34 asp2a.gmail.com gửi anh chia tay và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ em đã cảm ơn anh khi anh đánh mất em để rồi có nhiều lúc như lúc này đây em lại khóc thầm vì nỗi nhớ về anh cứ bám giết lấy trái tim em em muốn nhấc máy gọi cho anh để được nghe giọng anh nhưng rồi em lại không đủ can đảm em sợ sự lạnh lùng đến tàn nhẫn khiến tim em chết lặng anh có công việc, anh là sếp nên anh rất bận. Em biết điều đó nhưng ai mà chẳng vậy. Bây giờ anh có công việc, không lẽ sau này nếu chẳng may em và anh đến được với nhau thì anh cũng nói với em như vậy sao? Công việc có phải là tất cả được không anh? Em sẽ không gọi anh lúc anh làm việc, cũng không nhắn tin lúc anh ăn sáng hay nghỉ trưa. Em sẽ chờ, chờ đến khi anh liên lạc trước. Anh nhắn tin, em đang làm gì đấy? Em không nhớ anh à? Em đang dịch, em đang rất bận. Lúc khác mình nói chuyện anh nhé anh thôi em cũng thôi cuộc sống cứ như vậy qua đi kéo theo một sợi dây mở chia cắt anh và em rồi em không thể chịu đựng được sự thờ ơ nữa em nói tình yêu sao kỳ cục vậy anh nhỉ hay đây không phải là yêu hả anh anh khó chịu nói rằng em đúng là trẻ con anh nói thật em đừng giận nhưng nhiều lúc em trẻ con quá công việc chứ phải chơi đâu sau này em đi làm em sẽ biết em im lặng không nói gì vì anh người lớn anh đi làm nên anh sẽ biết nhiều hơn em em nói gì cũng chỉ là ngụy biện cho tính trẻ con ấy em không nói không phải vì em sợ anh nói em trẻ con mà vì em không muốn cứ nói chuyện là lại có chuyện chê trách này kia nhưng anh không bao giờ bỏ ý nghĩ mình đứng đắn chín chắn hơn người khác em có thể không suy nghĩ chín chắn như anh điều đó là tất nhiên rồi anh hơn em những 10 tuổi cơ mà nhưng sao anh không giúp em chín chắn hơn mà ngược lại anh lại mắng em, không cho em nói. Em đã im lặng đến mức không thể chịu và rồi em nói chia tay. Anh ngậm ngùi đồng ý vì biết em mãi chỉ là trẻ con, còn anh, anh là người lớn. Anh người lớn sao? Người lớn mà không hiểu ai cũng cần có sự quan tâm. Người lớn mà không biết nói lời yêu thương với mọi người sao? Chia tay, em lao vào học và mọi hoạt động của lớp. Em muốn mình thật bận rộn để không có thời gian dành nghĩ về anh. Em muốn công việc giúp mình vơi đi nỗi nhớ và nỗi đau trong lòng nhưng em kiệt sức, em ốm và trở nên yếu đuối. Em đã nhắn tin cho anh và cũng vì thế em biết anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Anh đã hạ mình làm hòa với em, dù anh là một người rất cứng nhắc. Anh không muốn tình yêu trở thành một trò chơi và chỉ vì một câu nói mà kết thúc tất cả. Anh có thể chờ em khôn lớn hơn. Em nghẹn ngào nói lại rằng em không muốn làm lại gì cả. Em đã quyết định thì em không hối hận cũng nói cảm ơn anh vì đã đánh mất em. Em không muốn mất đi sự vô tư vui vẻ, em càng không muốn phải khuôn phép lúc này. Giờ em ổn rồi, anh cứ là anh, là sếp của mẹ em, còn em thì chỉ thích làm sinh viên chứ không muốn người lớn hơn như anh mong muốn. Rồi em chủ động thôi liên lạc, nhưng tình cảm đâu dễ như nói. Thôi là thôi, em nhớ anh, em muốn thét lên cho thỏa nỗi nhớ, làm sao quên đi những lời anh nói, quên đi cái nắm tay lần đầu trên ô tô. Em không dám về quê ngoại cũng vì em không muốn trái tim mình gần anh quá. Anh nói anh vẫn chờ em, nhưng em sẽ không về nữa em đã chọn lựa lối đi riêng mà không cần đến anh em sẽ chứng minh rằng không có anh em vẫn có thể thành công và em tin vào điều đó em tin vào bản lĩnh của em hơn là anh tin vào sự chín chắn của anh em không nói qua điện thoại cũng không gặp anh để nói nếu anh nghe được những dòng này thì anh đừng giận em em mong anh sống yên vui nếu có gặp nhau thì đừng nhìn em như mọi khi em sẽ làm được điều em nói với anh rằng em sẽ không yêu anh thêm một lần nào nữa tình yêu không nên khác biệt quá xa về tuổi tác anh nhỉ Điều này dẫn đến những trái ngược trong suy nghĩ như anh và em phải không? Gửi đến anh ca khúc Goodbye My Lover của James Blunt. you down? Should I be feeling guilty? Or let the judges frown? Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew And my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your hand, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, can break my spirit It's my dreams you take And as you move on Remember me Remember us and all we used to be I've seen you cry, I've seen you smile I've watched you sleeping for a while I'd be the father of your child I'd spend a lifetime with you I know your fears and you know mine We've had our doubts, but now we're fine And I love you, I swear that's true I cannot live without you Goodbye, my lover Goodbye, my friend You have been the one You have been the one for me Goodbye, my lover Goodbye, my friend You have been the one You have been the one for me And I still hold your hand in mine, in mine when I'm asleep. And I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one you have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so, I'm so, I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick and Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526, chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Quick. Ừ? Trên đời này tình yêu chỉ có một nhưng những cái na ná như tình yêu thì có rất nhiều. Và Quick thường hoanh hoang về những cuộc tình mà mình đã có nhưng mà Snow cho rằng Quick toàn vớ được những cái na ná thôi. Na ná mà đã mệt đứt cả hơi rồi này. <laughs> Quick đi tập dưỡng sinh đi vậy, hít thở nhiều vào, kẻo gặp phải tình yêu đích thực thì còn có cơ sống sót chứ và trong lúc Quyết còn chút hơi tàn thì nên bắt hắn làm việc cật lực vào đọc thư đi nào Thư của Trang Nguyễn, số điện thoại 0128 794 9187 ở địa chỉ na.nozero.yahoo.com.vn gửi Nhật Minh First Love. Anh lẩn tránh em hơn một năm qua đã là đủ chưa? Em không biết thì đã là đủ chưa? Nhưng em không suy nghĩ gì về điều mà anh muốn làm đó. Nhanh thật, vậy là em đã trải qua những ngày không anh và em cũng không còn thấy cảm giác nhoi nhói như những ngày đầu xa anh nữa. Em năng động hơn và quen với cuộc sống mới rồi. Anh không phải suy nghĩ sau khi chia tay em đã sống như thế nào đâu. Em đã gặp nhiều bạn bè mới, gặp các chàng trai mới. Cuộc sống hoàn toàn không tệ như em nghĩ khi tình yêu của mình tan vỡ. Em cứ phân vân mãi về câu nói trên đời này tình yêu chỉ có một, còn thứ na ná tình yêu thì có rất nhiều. Em không biết tình cảm chúng ta có với nhau là tình yêu hay là một thứ na ná tình yêu nữa. Cũng có thể ấy là tình yêu bởi đến bây giờ em vẫn thấy anh ở khắp nơi Chỉ có điều hình bóng của anh không còn ám ảnh các mối quan hệ của em nữa mà thôi Rồi tương lai như thế nào Ấy là vùng mù mịt mà cả em và anh đều không nhìn thấy Biết đâu đấy, có thể em sẽ lấy một người có thứ tình cảm chỉ na ná tình yêu với em hoặc biết đâu đấy em sẽ tìm được một người thật sự là tình yêu để nhận ra tình cảm với anh chỉ là thứ na ná tình yêu nhưng có một điều em hoàn toàn chắc chắn ấy là em chưa bao giờ hối hận về mối tình đầu ngọt ngào của hai đứa chỉ có 30% các đôi đã chia tay quay về với nhau và em không tin vào phép nhiệm màu bởi cuộc sống của em có phép màu hay không đôi khi không phải do anh và em quyết định và giữa chúng ta chưa hề có một sự hiểu lầm ràng buộc hay chưa hề có ngại ngùng thử thách vậy nên em sẽ không tin rằng đôi mình sẽ quay lại với nhau nhưng em vẫn tin vào thứ tình cảm vượt lên trên cả tình yêu mà em đang nuôi giữ. Cuộc sống là những chuyến bay ngắn của ti tỷ hãng hàng không khác nhau và ta chẳng bao giờ mua được vé khứ hồi. Nhưng biết đâu đấy lại là một phép màu của cuộc sống. Em sẽ chờ anh quán cũ giờ cũ nhưng là người mới. Gửi đến anh ca khúc Rose Colored Glasses của Kelly Rowland. we should get back together And everybody's saying that we them off. Take them off. Take them off. Oh. Take them off. bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick and Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526, chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS. Quick and Snow Show